Segure hartu zide, azkenaldi juntan genti estela kuntent eta agerrazten dila izan dadin grebaz, alkarretatzez edo tamanifez. Trenbide langiletaik hasiik. Dila hilabete iganik greban sartu dila, Macronen erreformak xalhatzeko eta hekin jaman nahian zerbitzu publikoko langilik. Ordin, entzunetzak manu hie politikaen salhatzen. Trenbide langiletaik etorkin eta. Frantziako goberniak, ukenbeitu ideia berri bat, imigrazionian legian azkartzeko eta bortizteko, eta horren inguian izan dia mobilizazionik, bestiak beste, simada, bizi edo aterbiak antolatuik. Ordin, entzunez azie, Flo eta Vince, zien lurraldetan, badela jente bortizkeia horren kontre dena, eta elkartarzunila bultzatzen dina. Etorkinetaik, okupazio Okupazio nila. Babesteko den lekian, Notre-Dame de Landetan, aireportu proiektia bertan behe hautik izan badae, hanko gentia, urtez et urtez han instalatuik eta hanko lurraldia biziazten dina, kanpoatu beharrez, zeherrezak igorik izan zaitze. Ordin, entzunezak edi, hie proiektia ahatzeik, hanko gentia utzezak bakian, higabe zinezuntza bizi behiti eta bortizkeia batetik bestila, nula ezaipa altsasuko gazten eta iruñako bortxaketaen kajiak. Alde batetaik, ostatu baten elkitzian aharra bat. Terrorismo bilakatzen dena, hiutan hogei urte prejontegiz zigortzen dena. Eta bestetik, bortxaketa bat. Bost bortxaketa, aitzinetik prestatuik, bazteri gabeko bortizkeian, eta justiziak ukatzen dina zigor simboliko batekin. Ordin, Entzunet zakrafa, holako injustiziaik ez dugu lanahi. Eta gutaik huianago den adibide batek inurentzeko, se askaen mobilizazio nia, aipadezagun. Zazpi mila jente, baiunako karriketan, dan borradaen erritmoan, lan postu eskasaen txalhatzeko. Ordin, entzunezak Jean Mishmish gazte hoiko ikasi nahian baldintza hunetan eta ez atatuik berrogei edo berroita hamar gazte gela batetan jakasle bakots batekin. Bena ofiziale hoiko, kargudun handi hoiko, deitzen badututzat entzutea protesta hoik, jakinezak entzule maitagarria, kumit hie lusatzen dudala. Ordin, grebalai enkuntra kesatzeko partez, jakuretzak hentsostenak kumprinitzeko ze importanten oa igitzia. Etorkiner bortaz partez, informa hadi nuntiko radien, sentako hordien, eta gugune txekezak, garaibatez, Euskal heritike jente handana bat abiatu zela. Zadeko ekolo bilholu zehoi kritikatu beno lehen, inte sahadi bizitzeko maneai, ohartzeko jente sumait heltu diela elkartarsunezko modelo batetan bizitzea. Altsasuko eta iruñako hauziek kesatzen bahaie, eranezak eta osenki. Eta ez bahaie kesatzen, inkieta hadi, eta berriz jakur, han gandena eta ikastolako gazte hoien mobilizazioniak emozione zerbait piztu badaik, hobe. Hen artian beitutugu biharko bedezi eta jakaslik, eta hoik beitia gue uskaen geua.